Sini, temaring kaleng amala bi ewe subwewe subuna asona ha sepuluh pitu ompona ulan remelang nyero mabiasa iperingati italae nuzulul quran aturungan aturungena akorame tentu penang iwaniye pada pura ni tengkelinga sege egana kuromai Urayang-urayang Dan ni apa Panasar itu yunna Italae eh, nuzulul Quran Jadi ilana iya we eh, suwewe Ada ah, tu na iya na perlu upalampi ya roh Agi ah, telah nuzulul Quran Nasabah tentu pada marisangan ni Risa Nah, ika kesimpulan na itulah inuzul eh, Quran enar itu aturungan na akurangnya boleh disisir jannah Allah Taala laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah. eh, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, iru itulah eh, di umat selengi akurang. Ah, ini kita ta eh di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kitab suci. Yang kita kitab malabi di umat selengi. Eh non ruye pengala ta'ala piwiriki kurmi segi irana ketentu-ketentuan syariat-syariat segi irana pekesiwiang kemanang eh napau pengala ta'ala lana aku ramal bi eh entrenge eh, anu perliri teperikur itu idi umas lengeh Makdai pun Allah Ta'ala Dilalana suratul An'am Ayat 155 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wahaza kitabun anzalnahu mubarakum Fattabi'uhu wattaku La'allakum turhamun Iwi kita eh Nasa pun Allah Ta'ala Nah ina pakluri ina ritu akurang eh Anzalnahu Kipaturungi lau pada riku tu menang mubarakon mabarakka betul nama ega mabarakka na tampu nareko pada mupugau isininna anu nasurang eh nan niya meniniru isininna anna pisangkang eh patabi uhu jadi eh acuri nikur itu sininna perintana acuri nikur itu sininna syariah iya na populiang eko eh, wattakunan niya etau toko betuanna eh kendalikan diri hindari segala yang dilarang kendalikan diri dan kerjakan semua yang diperintahkan la'allakum turhamun muwaritu menang mupada angka kuritu aja jero aku orang melebi eh diralenai di atu ngeta umat selenge enar eh. tu si dikit tanah panuru pengalah ta'ala di dalam na angka mega beraka. narik kuri bapule sinin napa pasuruana narik kuri turusi wi e, eh, sinin na perintana narik kuri niniri wi sinin na papisangkana nelorengi pengalah Allah cueri yakka cueri aga na pawaki nania ne roti pengala taala iku sai ale ta sari kwamangi na wedding ria ya, cueri si baba madeceng mamuade na su pengala taala mau padang ke kuritu ria masih di pengala taala lolong apa masih boleh risi serajana pengala taala Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, dilalena sidni hak desa ya na pesu e eh, antri guru muslim yukraul qur'an ah, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi isinna umatku pada baca Al-Quran eh na karena majepunna Al-Quran eh ya'ti yawmal qiyamati boleh matu dia suri mondri syafi'an li ashabihi mengan ronrong ikut itu tepuji yang baca ah. jadi salah sedina ya anu nak jancingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu pada didik manang ia ya nari narif ko ibaca ya roh aku orangnya maji nak jancingan Nabi Muhammad ini kita puji baca aku orangnya ya roh matu suri mondri insyaallah ya roh mancaji kuritu anu mangan ronro nangan ronrongi tok bacengi lori sisi arajana pengalata Nah iya terus teman-teman na, aku orang melebih eh tanya bahwa kita betul na na penurung ki pengalat ta'ala na kia ya, eh boleh ri asen na Al-Quran anu ribaca ah memang iya eh, eh perlu jadi paham deh ceng mak kede yero ya, abah cangen na aku ah, rangi. Eh. Jadi napa aja? Dia napa ada? Dia napa ada nari kutu mak baca buk mi eh buk cerita ya ada gebu aga buk aga tanya buk agama. Ayero ah, ya, aku ah, rangi eh, nari kuri baca i eh. malulong kik kuri tu apa itu untuk melawang apa nak sebab ya nak jadi macam Nabi tahu masalah Allah alaihi wasallam dengan ah. nasi di hadis nalingi makkadai mangkara akhar pamin kitabillahi palahu bihi hasanatun ni gini kita baca sik di huruf polir kita na pengalah taala na punaini ritu si di deceng wal hasanatu bi asri amsalihah na yaro si die de ching na palicungi pangala ta'ala mancaji sepuluh makin ni bita la akulu alif lam mim harpun de awak kada yaro naripi baci alif lam mim yaro si dihurpu yaro alif lam mim walakin alipun harpun walamun harpun wamimun harpun Ya kiamat kerana bintang Yerosid di alipu, ero alipu es eh, di hurufu. Kau boleh kau alipu lamim. Ah, ero lamana alipu lamim si di tahurufu. Ero mimna alipu lamim si di tahurufu. Jadi ero alipu lamim turut pada toya desawe telu hurufu kuritu. Ya jina ada kau iwa cemak kade alipu lamim. Eh telu dijing no kira ki pengala taala na iya ero dicengi no kira ngi ki pengala taala wa lebih si menjaji sepuluh Ya jina ada kutama baca maka da alif lam mim telu puluh di ce silalalalona ilolonga. Yero bismillahirrahmanirrahim. Eh bismillah eh. sepuluh asira hurufna e ñaari ko li baaje bismillah e eh, lolon ki de ci sepulan sira dana fa la bin ki pangala taala man caaji sepulo e eh, aga man caaji ni ko ritu siratu asyraf eh, lu na de ci ndir longa ari ko baaje ki bismillah maga na jana de ci ndir longa nare ko baaje pata hay maga na jana de ci ndir longa nare ko baaje sha pili e ko rangi eh. Maka ni gana dicing Tolong Dari kuding Dibaca si gesok Aku orang Yari gi Terikin ni Siaga gana huruf putna Aku orang ni Dari kuding ni Datang merih Terutama Rilalana Iyewe ulang tamalang Ulan nunriye pungala ta'ala palicu-licu ngikurtu apalana sinina pakasi wetta nenia amalak medicita. Nah ya ro aku ramal lebih eh mencaju kerutu pekesiwiang narik ko ribacai de nancaju pekesiwiak bawan na ya kia na pakai palang itu ki pengalat ala kerutu apalah mega. Ah, Tetapi ya Rasul dia ada sana anak bintang apa yang dikurutta Muslim Makde de yero kurangi ni gini baca mancaji bi e eh, mati suri montri e eh, mangan rondro nangan rondrong itu bacengi nasaba yero kurangi alena mancaji sabbi matu riolo na pengalata ala maka de puang ye e atamu natungetungi tesi e baca ka natungetungi mak gurika Pekui batena na wedding Madising kuritu batena baca ka. Napalau sini nak kuritu eh pakulen na. Barang nak dengar nak baca aja naro. Ya sama mengandron tu sejajar nak ya, pengalat ada ji. Iru ya, mati orang ini ya, rum makadei buat kasih nak patah mai surga mana sebab iku matu penurung nak lori menan ro. Nasehiku kau mengin nak baca ka, nak baca ni. Ah jadi ibuang pada pada pertama mana ngi kasi rori suruga sinin na to makan kulengi bandi macaka angkare na hade selenge makre yaro akurang ni pikogi pikogi bate bacai makutoni ro bate na pangalata alam piwreki kuritu palap mirang eh narikun katok baca kurang ni malangu bacana ah di samping iwering iya ro e apalanna tasidi tasidi hurufu engka tu apala liriling pengala ta'ala inari tu apalang melengona bacana e malpilpira apalang liriling pengala ta'ala e na yakin arik merkerak ke bacana tau e e iwari mati apalan dari pengala ta'ala apalanna bacana iro sidi tasidi sidi hurufu na yakin riritri apalan dari pengala ta'ala si kira-kira rekek na baca. Nah, jadi si na balengo ibaca. Tapi na makasih berarti tak baca korang ni. Pina megatu itu bonus. Na bereki pengalah tala. Nah, ya kia. Ya. Tungkat-tungkat tu mak baca anak korang. Dia na panya na bereki pengalah tala. Pala dia na panya na bereki pengalah tala bonus. Jadi, namun di irum. Ya, Mereka-reka emang apa baca tak? Ajak tak Mengaji. Nah, sebab narik ko. Eh, Mengaji ki mengaji. Dire eh, kapal atelonga o ditudi na malango bacata. Ne ya kina reko tuli mengaji ki engka na cede wetu mengaji tata timpa nak kurange lau ta misigi e tuli pace me ma ki akorang mengaji siki ki misigi e nar kupur ni mas sumpeja sunna mata jang betang enang eh, e eh, sumpeja perlu eh, insyaallah malango tu bacata matu pagangkan eh na sabari ni na waddi pina mega bonus pina mega deceng ilo longa pole risi sera janna pengala ta'ala aja jiyana iya e, e bagaimana peranan Al-Quran di dalam masyarakat Islam dari ko tul ibacai ya guriwi si bama de apalagi narik ya guriwi si bama de ce betuanna apalagi narik ya guriwi si bama de ceng iro pahangenna e eh, aga na kate ya korang ni eh? e eh, dina na paja tolong aku itu de ceng man lepi lepi de ceng maega apalagi silalanna ulan ramalang sini temarin kalengan malabi aku ni riolo dipegangka eh pembicaraan tak ya emang eh, ini aku orang insya Allah ah uh, rencana sambung ini matu memang eh nareko eh uh, subuh mengulue insya Allah mau hari ini apa berarti pengalat Allah lalu pada titik mana wabillahi taufiq wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh